ефірі програма Літературна студія. Дорогі слухачі. Сьогодні на хвилі Радіо Запоріжжя нові сторінки роману Григорія Лютого Мама Марія. Багато слухачів із вдячністю відгукуються на цю подію. Але лист, який ми хочемо процитувати зараз, особливий. Ось що пише колишня вчителька російської мови та літератури Доманченко Євгенія Федорівна. Шановні працівники Запорізького радіо, день добрий. Я живу в Донецькому краї, в городі Комсомольське. Роман «Мама Марія подарил мені мой бивший ученик, ваш земляк, прекрасний чоловік Петр Ніколаєвич Носко. Когда бывает на родине, он все время проведывает меня, делится новостями, обязательно привозит что-то полезное и интересное. Спасибо ему. Ариорий Иванович, после чтения вашего, а теперь уже с вашего позволения и моего, романа, столько думано-передумано. В сердце вдруг проснулась такая нежность к Украине – вы даже сами не осознаете, сколько любви и нежности ко всему украинскому вложено в маме Марии. Это так необходимо современному читателю. И лично мне в мои за 80. В книге духовность нашего народа, сокровища традиций, память о предках, замечательные, особенные песни, украинская природа – до слез трогают строчки о бабусях. До сих пор вижу себя маленькой. Когда бабушка Варвара молилась, она ставила и меня рядом с собой, учила уму-разуму. В романе поражает искренняя, открытая душа автора, словно на исповеди. оживая а народная речь, легко, непринужденно, словно лунная серебряная вода, принимает любую форму. Она слышится в диалогах и в монологах героев, и в лаконичных авторских размышлениях. Порой бывает трудно определить, где начинается одно и где кончается другое. Всё песня. Уверена, многие строфы станут крылатыми выражениями. Григорий Иванович, вы поэт уникальный. Слова несут огромную смысловую нагрузку и синтаксис своеобразный а между строк, словно обертоны в музыке, чудо мысли о духовности украинского народа. А соняшники, гайчарування, махновський бій, река крови. Книга наделена какой-то притягательной силой, читаю и перечитываю маму Марию, а в душе высокое чувство очищения и любви ко всему украинскому, которое забирает тебя целиком дорогой Григорий Иванович. Спасибо вам за Украину, которую вы сохранили в памяти и воплотили в романе песни. Спасибо за благоговейное отношение к женщине. Желаю, чтобы в вашей судьбе благодарность каждого читателя стала Божьим оберегом. Здоровья вам, творческого вдохновения и всеобщего восхищения уважаемые работники радио, большое вам спасибо за озвучивание мамы Марии. Я и наплакалась, и налеталась душой, как в далекой юности. Не думала уже, что такое возможно. Искренне ваша Евгения Федоровна Доманченко. Тут важко щось додати, дорогі слухачі. Після таких слів найкраще дати слово її величності поезії. Отож сьогодні знову звучать нові сторінки роману Григорія Лютого Мама Марія. Біля мікрофона автор. Коли по мосту Бочанському під скрипи мостини скрекоти виходить гордій з гітарою, дівочі прозорі платтячка в найдальших вишневих вулицях тремтять наче шиті з музики, а сукні бабусь вінчальні, ураз зацвітають в скринях, мов юні кущі трояндові. Спасибі тобі, гордійчику, за пальчики, біль, жариночки, ціпучки любить не втомляться дівочого тіла, полум'я, за літні вітри прилюбники, під мостом коханих ловлять і труться лини опалі ліниві й важкі, як думи. Гордій же, смолу чупринову, немов кип'яток і струшує, прудкіші махновських коників, його перебори галаві, бо жде його вільна воленька, і та, що дорожча Всесвіту, цілунків її не випити, не випити вік до дна, а струни іскрять під пальцями, мов хочуть спалити гайчур спливає по річці музика, аж ген за саму Варварівку. На той світ, напевно, чути усе, чим душа радіє, і серце в грудях скидається, мов п'яний карась над річкою, а там соловейко в лозах, жаха перехожих дико, пісні підставля до горла, неначе ножі свячені. Гінець по широкому полю, як душа навпростець, їхав хлопець махновець, та й до батька гінець, їхав з дальнього дону в гуляйпільські краї, а назустріч червоні, як вовки кураї, помолився на землю, та земля не схова. Аж до обрію темно, от копит курява. Не торгуйся, козаче, Бог ще з неба не зліз, наша доля не плаче вже нема в неї сліз. Я живим їм не дамся, буде радісна січ, заспівав, розсміявся, та й поїхав навстріч. Будем білих ми бити, хай красніють ущерть, будем красних губити, хай біліють у смерть. І біля самого сонця, на порозів творця, порубали махновця, порубали гінця.